بوك تو باسب سون وسمدسد دوا وسمدسد دوا อดีตการสอง Прошедшая форма 2 Прошедшая форма 2 แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Тебе пришлось вызвать скорую? Тебе пришлось вызвать скорую? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Тебе пришлось вызвать врача? Тебе пришлось вызвать врача? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Тебе пришлось вызвать полицию? Тебе пришлось вызвать полицию? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ У вас есть номер телефона? Он у меня только что был. У вас есть номер телефона? Он у меня только что был. คุณมีที่อยู่ไหมคะ у вас есть адрес? Он у меня только что был. У вас есть адрес? Он у меня только что был. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ У вас есть карта города? Она у меня только что была. У вас есть карта города? Она у меня только что была. เขามาตรงเวลาไหม Он пришел вовремя. Он не смог прийти вовремя. Он пришел вовремя? Он не смог прийти вовремя. เขาหาทางพบไหม Он нашел дорогу? Он не смог найти дорогу. Он нашел дорогу? Он не смог найти дорогу. เขาเข้าใจคุณไหม Он тебя понял? Он не смог меня понять. Он тебя понял? Он не смог меня понять. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Почему ты не мог прийти вовремя? Почему ты не мог прийти вовремя? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Почему ты не мог найти дорогу? Почему ты не мог найти дорогу? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Почему ты не мог его понять? Почему ты не могла его понять? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Я не мог прийти вовремя, потому что автобусы не ходили. Я не могла прийти вовремя, потому что автобусы не ходили. ดิฉันหาทางไม่พบ Я не мог найти дорогу, потому что у меня не было карты города. Я не могла найти дорогу, потому что у меня не было карты города. ดิฉันไม่เข้าใจเขา Я не мог его понять, потому что музыка была очень громкой. Я не могла его понять, потому что музыка была очень громкой. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Мне пришлось взять такси. Мне пришлось взять такси. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Мне пришлось купить карту города. Мне пришлось купить карту города. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Мне пришлось выключить радио. Мне пришлось выключить радио.